Já, góðan daginn hlustandi góðir. Í dag er lögadagurinn 7. februar og þið eru að hlusta þáttinn ESB, nei eða já, sem fjallar um afar stóra spurningu, eða sem við hefum kallað líklega stærstu spurningu í Íslandsögunar. Og ég, ég er annar þáttarstjórnanda, Andris Jónsson heiti ég, frangatastjóri góðra samskiptan. Og ég heiti Egil Jóhansson og er forstjóri Brynborgar og sístla svona með bíla annarslæðið, eða dagslæðið. Við erum sérsagt uh, umsjónamenn þáttarins ESB já að nei í dag. Uh, ég er að hlaupa hér í skarði fyrir hann Frosta Sigurjónsson sem að skrappi stutt frí. Og það er rétt taka fram að ég, Egil, er frekar efinsum að Ísland eigi erindi í ESB en Andres er nú frekar á hinnulinni. En við höfum þó báðir opin huga og áhuga fræðast um ólíkar skoðanir. Og þáttur mun fá til sín góða gesti, áhuga menn og sérfræðinga um ESB til að fræða okkur um ímsa hliðar Európa Samansins og þáttur mun gefa talsmunni begja fylkinga, tækifæri til að mætast og færa rauk fyrir máli sínu og vonandi allt á málumlöfum nótum. Og eh, við erum með tvo mjög málumlega gesti hérna hjá okkur í dag. Það eru þær eh, alþingismennir, já, Katrín Júlsdóttir og yðnaðar á þeirra í ríkistjórn sem að stefnir á, já, stendur í aðaldavirðan við ESB og vitis Högstóttir er hinn gesturinn okkar, þingum að frasunarflokksins og meðlumir í heimsín Nei, ég er það nú að vísa ekki. Uh, nei, afsaki fyrir ekki. Ég hef ekki gengið í heimsinn. Þú kannski skýrir það eins hérna <clears throat> á eftir en, en ég rugglaði svona því ég sá, sá til þín í, í ferð með heimsinn á, rétt, í Nóri. Mm. En báðar hafið því auðvitað sterkast skoðanir á örfumálunu og, og eruð vantarlega ósamula um spurninguna já eða nei til ESB. En við hefum ekki að byrja á spurningunni. spurningu þáttarins og við hefum lagt fyrir alla gesti svona eina spurningi lókið svona til þess að starta umræðanum og ef, ef við byrjum á veitísi, ert þú til að skýra fyrir okkur þá helstu rökin fyrir þína afstöðu varandi ingöngu í ESB? Hver, hver hún er og, og, og rökin fyrir henni? Já, í fyrsta lagi ber mér að geta þess að framsunumflokkurinn hefur e, náttúrulega eins og aðri flokkar farið í gegnum þess að ESB umræðu sín á, á flokkstingum og sem endaði í málamilun á sínum tíma sem gekk út á það að, að e, að við ætlum frí viðræðið við Európsambandið að ákveðnum skilurðum uppfylltum sem eru mjög skýr sem snú að auðlundum okkar sjáfur út úr landbúnaði, einliða úrsagnarétti og svo framvegis og þessu fylgdi ég eftir e, með, með breytingatillu að þingsólíktunatillunni í sumar, e, þessari stefnusgráflokksins í raun og veru. Því miður var þessi e, tillaga fælt í þinginu En eh, það breytir því ekki að ég er mikill efatsenda maður um að við eigum erind þannig og þá er ég náttúrulega fyrst og fremst að horfa til þess að, að þetta er mikið bákn og, og mikið reglgjara farga sem fylgir því að vera þannig og eh, reynslu okkur að Európusambandinu hefur nú ekki verið það góð með við það sem er að gerast þér í æsefmálinu og, og hérna, sem raunverulega byggir alltaf á hérna, veru okkur í Evrópska efnahagsvæðinu e, eh, með reglugjör frá 1994 þar sem að hérna, ekki er, er farið fram á ríkisábyrð á, á einnigstæðu hérna tryggjikasjóði og svo tel ég hafa okkar betur borgið e, fyrir utan ESB því vegum að líta til allra átta ekki bara til Evrópu og mér langar kannski til að gera e, hérna þetta Eh, eh, hérna slagurð eh, norskra Evrópaandstæðinga svolítið að mínum. Þeir segja nei við Evrópussambandinu, já við heiminum og það er eiginlega mín lífskoðin í þessu máli. Okay, en Katrín, hver er þín, hver, hver er þín rög og, og afstæð? Ég, ég hef lengi verið fylgjandi því að við förum í aðelda að vera við Evrópussambandið. Ég er auðvitað ekki en af þeim sem er til að samþykja hvaða samning sem er en, en til að við getum gengið keik til slíkra samninga viðrana og Ástafan er uh, einföld við þetta erum búin að vera frá árunni 1994 að fullir aðilara innri markaði Evrópu. Það hefur fært okkur og við erum í raun og vera 80% aðilara Evrópusambandinu án þess að sitja við borði þar sem ákvarðanir eru teknar. Og ég tilkomi tími til að við förum og tökum sæti við þetta borð og er, séum uh, verðum stolt þjóða meðal stoltra þjóða og þetta er auðvitað ríkjasamband uh, fullvalda ríkja þar sem að hver og einna auðvitað heldur sínu sjálfstæði og ég hef haldið í fram að fullveldi okkar verði fyrst sótt aftur þegar við erum komið rött við, við borð uh, eh, hinna ríkjana vegna þess í dag erum við svolítið svona eins og úlingurinn sem eru hjólabrættin að teika vörubílinn og að teika rútuna og við höf, erum ekki þar inni og við erum ekki við stýrið vegna þess að við erum svona eins og auka aðilar að sambandinu og við skulum ekki líka gleyma því að um tæplega 70% okkar auðverkisviðskiptum eru núna við ríki Európa-sambatisins. Uh, það þýðir líka að við höfum heilmikið í það að sækja að, að horfa til eurunar sem ný skjaldmeðils hér á Íslandi. Uh, það hefur aldrei, ekki svo ég muni, aldrei ríkt stöðuleiki í efnaðasmálum á Íslandi og hvað þá í, í gengismálum. Frá því að við settum krónan á flót að þá var hún að sveiplast um alltaf 40%, það var sko fyrir hrun þegar við vorum hvað, hvað sterkust og það eru auðvitað ekki bóðlegt fyrir korki innið útflutningsfyrirtæki á, á Íslandi og ég tel að við eigum að taka þetta loka skref og, og ganga allar leið þarna inn og, og sitja keik við, við þetta borð og taka ákvarðanir um okkar hag með Evropasambandinu vegna þess að ég hef aldrei heyrt stjórnmálum að segja að við erum að ganga út úr EES ég tel að þessi samstæðu það er um við erum að vera inn í EES og ef að menn telja að það sé ykkur endastöð þá er ég algjörlega ósamala því vegna þess að það færir okkur ekki ákvörðunarvaldi yfir eigin málum í öllum málaflokkum. En var ekki að við tala um EES-samningin, við vorum með Jón Baldun hérna í síðasta þætti, um það hefur verið samningur svona nánast allt fyrir ekkert og ég held að það séu mjög margir sem eru sátti við þann samning þó að það hefur greinilega komið gallar fram í honum og, og þá var ákveðin efarsendir að munum við raun, þó við göngum inn í sambandið, fáum við nokkuð meira og höfum virkilega eitthvað meiri áhrif. Ég menna á Evrópaþingin eru hvað 751 þingmaður, við munum líklega að fá þrjá í ráðherraráðinu setja sko 27 ráðherrar í dag fyrir hvern málaflokk, tökum eins og sjávaröldsmálin við verum þá 28. ráðherran Akkur, akkur ætti að ná einhverjum meirum áhrifum þarna? Það er vegna þess að grundvallar uh, í grundvallar hérna, starfsemi Európusambansins og það er einna bara grunnstóðum Európusambansins að þá er samvinna og samráð og ég minnist þess ekki að nokkuð tíman hafi Európusambandið farið gegn grundvallar hagsmunum aðelda þjóður heldur ræða mennsi niður á niðurstöð og það er alveg rétt að við munum ekki eiga hlutfarslega marga þingmenn á, á Evrópaþinginu en enga síður að þá munum við eiga þar uh, rétt kjörna fulltrúa frá, frá Íslandi og við munum sem munum fara inn í ákvæmna flokkagrúpur og, og síðan auðvitað eru líka svona er, er, ríki sem að hafa sameilæra hagsmann að gæta og menn virða sjóna með aðildaríkja vegna þess að þetta er ríkja bandalag fullvalda ríkja og þegar að, við, þegar að við sitjum við þetta borð þar sem ákvarðan eru teknar þá eru við allt annari stöðu núna þegar við höfum engin, engin áhrif á loka neyðustöðu mála við höfum engunga áhrif í upphæfi Bara rétt að þú vitnar hérna í fortíðina núna til og með þessum er Lissabons áttum þá verið að draga til og með svo úr neytunavaldinu og, og þess að þannig í rauninu hafa verið að minga áhrif smáþjóðana er það ekki og til lengri tíma má ekki búast við því Ég er ekki alveg sammála þessu vegna þess að þú nefnir heldur ekki eitt sem er að gerast líka í Lisabonsáttmálunum og það er að líraðisferðli er að fara upp á allt, allt annar stíg og í rauninu aftur tilbaka frá því að, að Evrópussambandi var stopnað vegna þess að núna eru þjóðþingin að fara að fá meira vægi það er verið að fara í rauninu verið þá er, er, er Evrópuþingið að fá meira vægi í Lisabonsáttmálunum og ráþurraráðið líkama Európusambandsins og síðan í ofanálag að þá er verið að færa þjóðþingunum umsagnarétt í málum uh, sem að þýðir að þjóðþingin er að koma miklu nær Európusambandinu heldur en okkur tíman áður. Samá líka við um sveitarstofnarstíðið og Lissabósáttmálinn og, og sá fyrir sem þar er að hann er líka að taka sveitastöldnastíð betur að borðinu og ákvarðanatöku heldur og nokkur tíma náður. Þannig að það eru mjög jákvæð, mjög jákvæð þróun að, að mínu mati og eitthvað sem við megum heldur ekki gleyma í umræðinu og verðum að horfa til þegar, að, þegar við erum að ræða þennan, þessi, þennan líraðisluta. En bara rétt þá að þessu Lissabósáttmálinn, það var reynd að koma um í gegnum til óðurkvæðgreifslur í Frakland til dæmis. Hollandi. Og Hollandi, það gekk ekki upp og dreyði tilbaka og eina landi sem fekk að kjósa var Írland, var það ekki? Jú. Já. Það var svo les, gamla Lisabonsáttbólan sem að sínir það að hérna þeir náttúrulega tristur ekki til þess að fara með, með e, eh, samningin gegn og e, eftir að Íra voru búin að hafna honum þá var hann tekið tilbaka og honum var breytt og, og talandu um það að sé verða að færa sko líðræðið eitthvað sko nær þjóðunum það er rámt því að að eh, í þessum eh, Lissabonsáttmjölum sem likur núna fyrir þá er búið að taka út eh, þjóðuratkvæða greislur um umdelt mál því að það var þá allavega að það þurft alltaf 27 ríkin öll að samþygg geta með mismönda ákvæð með þjóðuratkvæða greislum ákvæðna breytingar og umdelta breytingar. Þannig að sko Lissabonsáttmjölin er ekkit annað en sko stjórnar skrá Evrópusambandsins þannig að Evrópusambandið er alltaf að færast í þetta form eins og þetta sé fylgjasamband eins og bandaríkin. Það, við getum alveg bara fullir það hér. E, Samanbyrð það fréttir í morgunna að og þjóðverjar uh, hugnist það mjög að taka upp sameilan evróskan hér. Við skulum alveg gera okkur grein fyrir því ef, þegar og, og ef við komum til, að, eh, til með að ganga til atkvæðagreifslum Evrópubandalegi hér á landi, þá, þá erum við jafnframt að ungang, undirgangast lesabónsáttmálan sem hefur svona ímis íþykjandi eh, grundvallar stefnubreitandi mál fyrir Íslendika sem við hefum ekki þurft að standa framifyrir áður því þar með þurfum við að, að taka yfir lesabónsáttmálan. Svo er það aðeins hérna með hérna því mér langar aðeins til að fara tilbaka hérna út af hérna ég e er samningnum að það er enginn sem að er að tala um það að, að hún sé sagtu upp. Ég, ég er samningur e, gengur út á fjórfrelsið hérna e, frjálst flæði fólks fjármags vara og allt það. E, þegar ég fór á, á hérna þetta þing, 15 ára þing nei til EU í Noregi að þú varst að tala um það áðan Andrið sem veri félagi heimsín, ég er ekki félagi heimsín mér var sérstaklega bóðið, bóðið að setja þessa rástefnu afar merkileg og, og áhugaverð e, ráðstefna. Þá kemur það fram á, á þeirri ráðstefnu, þá komið þarna þingmenn e, flokkana sem að heldu þarna erindi því þetta var verið að fagna þarna þessum miklu áfongað að hérna, mjög skemmtilegt að hittu upp á dag, e, hátíðin hjá þeim upp á dag að þeir, að þeir höfnuðu hérna í spíumsókninni fyrir 15 árum. Þá komið þarna til dæmis, kom þarna aðili frá vinstri grænum, þeirra, norska vinstri grænum og þeir eru farnar að evast mjög um e, EES samningin Og, og á þeim grunni að, að eh, sko, eh, hérna, Norjóri er á þeim stað á landakorti heimsins og, og það eru svona ymsareglugjari sem að þeir þurfa einlega eins og við höfum þurft að gera sem að eiga ekki við í, í Norri. Og það er til dæmis núna einhver reglugjari sem að er, þeir eru á skoðun í grunnin hvort þeir þurfa ekki reynlega að hafna sem þjóðþing til að láta á það reyna hvort að Evrópussambandið eh, seti þeim skorður við að segja upp samningnum ef að þeir neyta að taka upp þessa reglugerðum hún uh, fjallar um póstjónustu Eh, önnur hérna reglugjær sem að eru mikið að skoða það eh, fjallar um, um gagnagrunn, gagnagrunni eh, og personuvenn þannig að nú eru normenn eh, virkilega farnir að huga því að láta á það reyna hvað gerist hafnið þeir að taka upp þetta reglugjæra fargan eh, á ákveðinu sviðum hjá Europasamtötu og það verður spennandi að fylgjast með því En veitir, eh, má ég spyrja þig þá svona framhald af því sem að Katri nefndi um að smáríkjum innan Europasamtötu hefði almennt farnast vel og í fyrsta lagi ekki, verður ekki að taka undir það sérstaklega, nefnir að Lísabónsáttmálinn kunna breyta eðli þessa ríkjansambans en hortið til fortjara þá verður ekki að taka undir þetta með Katrínu að smárikkjum hefur farnast vel sem gengið af í sambandi þau hafa haft góð áhrif hann og hins vegar um, hefur þetta öll þessi þróun, þetta alþjóðlega samstað sem á sér vettvang á þessi, á sér stað á vettvang í Európa sambandsins uh, eh, viðskiptinn Eh, varnarsamstarf, hvaða eina hefur þetta ekki allt hvort þið er áhrif á Íslendinga eru við ekki í þessu alþjóðarsamfélagi og hefur það ekki þróast hannig að við getum ekkert staðið auðvitað þess, það hefur allt áhrif hingað sjáum það bara á þessu hérna, fjármálarhrunni við getum ekkert staðið einn, er það ekki betra að hafa sætið við borðið e, og er ekki einhverju gallar við að hafa ekki sætið við borðið, getur ekki við ekki um það það eru gallar við það Varðandi hvernig smárikjum hefur farnast inn í Evrópussambandinu þá er það raunverulega sko eitthvað sem hvert ríki metur fyrir sig þannig að, að við náttúrulega fáum ekki sko ríki tekur þess ákvörðan að fara þarna inn og þar með eru þeir orðnir hluti að þessu bandalagi og það eru öruglega ekkit verið að velta spurningunni þar uppdagsdaglega hvað ef ég hefði ekki gengið einn og annað. En, en ég veit það bara hér á Norðurlöndunum þá eru öflug hérna neysamtök í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð sem eru enna berjast í því að við það er náttúrulega ekki í Európa Nei, ég semst að ég meinti þá Danmark og Finlandi náttúrulega Svíþjóð var ég að tala um náttúrulega það er kröftu neyrhefingi í, í náttúrulega Nóriðin svo vitum þegar að hafnaði Európa sambandsaðelt viðsvar Nú, eh, sko, þannig að það eru alveg virkar grásrútarhefingar inn í þessu ríkjum þó að það sé gengið þarna inn einu sunni En, en varðandi þetta að, að eiga sæti við borðið, e, við erum náttúrulega bara rétt rúmlega 300.000 e, eh, ég tel að okkar hagsmunum sé betur borgið utan sambandsins þess vegna get ég ekki fattist á það að okkur farnist betur að vera þarna inni því að eðlimáli samkvæmt sangk, þá, þá hérna líti ég svo á að við þurfum að huga að öðrum slóð, öðrum hérna, öðrum bara samskiptum en það er við í, í, í viðskiptasambundum út um allan heim og, og ég sé ekki hagsmunum Íslandikum e, eh, borgið þarna inni með með það eitt, með, með þetta viðskiptasjóna með að vopni. Við erum á, á, á milli Evrópu og, og bandaríkjana landfræðilega séð. Það er alveg gríðarlegar hagsmunn rótnast hér í norðurhjöfum sem við verum að standa í lappinnar með, með normunum, dönum og uh, kanadamönum og bandaríkjamönum, jafnvel rúsum. Þetta er kastljósi sem þurfum að horfa á í dag. Evrópa er lítill punktur á landakortunum yfir það sem við erum að sjá fram á hvað gerist. En horfum á raunveruleikan. Undanfarið að þá hef, hef, hafa viðskipti við Evrópusambandsríkin bara verið að aukast frá Íslandi inn og útflutningur. Það hefur verið að minka og það er talið á næstu þrem til fjórum árum að það muni viðskipti við uh, bandaríkin jafnvel enn minka og frekar aukast við Kína og þetta getur við þrátt fyrir að vera í þessu sterkar sambandi við Európusambandi. Európusambands aðild lokar ekki þessum dýrum og við skulum ekki gleyma því að Európusambandi er einhver stærsta viðskiptablokki heimi með net viðskiptasamninga og frívislunarsamninga við ríkjutum allan heim. Þannig að þetta opnar fyrir okkur gríðalega gáttir, samninga sem að við getum aldrei staðið undir ein og sér einmitt af því að við erum lítið Eiríki og 300 úrsmass. Árum haldum áfram, haldum á auðlisingar núna en haldum svo umræðina eftir það. Takk. Góður hlustendur, komin hérna aftur í þættinum ESB neyða já og, og með mér er Andrés Jónsson sem hljópi í skarði fyrir Frosta og Vitís Högstóttir Alþingismadur og Katrín Júlíðsdóttir innar á þeirra. Við vorum aðeins að ræða hérna áður en auðvilsingarna komum smáþjóðunar og, og hérna Katrín er Íslandin alltaf mun minna heldur en flestar þjóðunar hann inni, við erum 300.000 en þó að svíjar og danir þeir tala ofta um sig sem smáþjóður og varandi sjáaróðvegin erum við ekki með það sérstakka hagsmunni að fara þarna inn, myndum við fórna þeim á þess að fá mikið í staðinn með við það sem við höfum í dag að þú talar um viðskipti við Európsamöndu eru mjög mikil, mm -hmm. við höfum eða e samningin sem er, við erum að fá 96% held ég af okkar vörum tollfrálsum inn í mm -hmm. sambandið mm -hmm. dugar þetta ekki og hefur okkur ekki farnast ágætlaði gegnum árin að vera svona litlikallin í heimi þjóðana og geta laga okkur svona aðstæðum í Evrópu, bandarækjónum, Asíu við opnum engum, er þetta ekki bara fín strategið? Þetta er, um, þú veist, eiginlega aftur komin að því sem ég sagði hérna í upphafi og það er það að ég vil ekki að Ísland sé lengur ut, svona auka aðilað Evrópussambandin eins og verum, það sem verum fyrir utandittnar eða eins og úlingurinn að teika vörubilin á, á, á, á hjólabrettinu, nei, vegna þess að einn daginn getur bara átt að hætta þetta af og við eigum sem stolt sjálfstæð þjóð eigum við að sítja við borðið með þeim þjóðum sem er að taka ákvarðanir um regluverk sem að kemur hingaði gegnum EES-sanningin og það er ég, þarna er ég þjóðurni sinni og mér finnst þetta ó ekki bóðlegt eins og þetta er núna og mér finnst þetta, þetta var, hefur þjónað okkur ákveðlega hinga til en núna þurfum við að taka næsta skref og við skulum ekki gleyma því að, að okkur finnst við kannski aðeins lítil hérna 320.000 manns en, en Malta er nú ekki nema 400.000 og, og Luxemburg 500.000 þannig að þarna eru mjög litlar þjóðir einanbár sem hefur vegna vel og Malta einaði nýjustu og Luxemburg eina á stopn þjóðunum. Báða þjóðurnar eh, þær eru, eh, þeim vegna mjög vel þannig um, við skulum líka að þjó tala um sjáurátvegin að þá er það þannig að marðandi okkur Íslendinga að þá hef ég, lít ég, hef ég alltaf litið á sjáurátvegin sem okkar tækifæri í þessum okkar styrkleika þegar kemur að því að, að ganga þann inn Ástæðan er einfallega svo, okkar efnahagslöksaða og þú talar um að við fórnum einhverju, ég líti ekki svo á að við munum fórnan okkur sköpum hlut vegna þess að við munum, okkar efnahagslöksaða, hún liggur ekki efnahagslöksaða á Europasambatsins. Þannig að uh, þessi sameila eh, sjáuröldastefna á Europasambatsins á ekki við um efnahagslöksu í Íslandinga þó við gengjum að inn og rættum ekki eins og sjáuröldveginn. Uh, eh, þannig að við rinnum ekkit auðveldlega saman við þá, þá stefnu. Þeir sameilu stopnar sem við eigum með öðru ríkjum eru þegar um samtir og við höfum verið að, að, að, að alltaf þurft að semja, semjum þá að auki var ég líka nefna að það er engin þjóð í Evrópu sem að hefur jafn mikla hagsmunni af einum atvinnuvegi eins og við Íslendingar höfum að sjárótu og það er í stoppsáttmála Evrópusambatsins að ganga aldrei ekki að grundvallar hagsmunum aðeltafjóðar. Þegar áur komið þjóð sem að hefur jafn mikið að gældiristekjum, ég held að sé bara ég er örgleftur að nálgast 40% aftur núna úr, úr sjárótu að þá ertu, bara, þá ertu komið með slíka grundvallar hagsmunni. Ég vil líka nefna sem dæmi að, að ef við horfum bara á regluverku uh, Evrópusambatsins, hvað eins og nálaða regluna þar sem að menn er að færa sér áttina því að ákarnir eru teknar á, á mög, legsta mögulega stjórnsýslustigi að þá vinnur það líka með okkur í, í þessum efnum. Við erum líka, en þá megum við heldur ekki, heldur ekki gleyma því að ef við berum bara til dæmi saman að þá voru normen, þá var mikið talað sjáurútu þegar þeir fóru í sína þjóðratkvæðagreyslu hvað var það 94 eða 92 94, 94 að það var mikið talað um sjárótveg. Þá náðu þeir svona samningum sem ég tel ekki ásamtalega fyrir Ísland en voru góður fyrir þá varandi sjárótvegin á þeirri fórsendu að þarna verðum svæðisbundna hagsmunnaræða. Uh, þetta var 7% af þeirra útflutningi og til samaburðar að því ári var, var, var sjárótveg 67% af, af útflutningi Íslendinga. Þannig að hér eru slíki grundvallar hagsmunni sem um er að ræða og þessa sérstuðu tel ég að, að við munum geta fengið viðkenda í þessum aðeldaveiraðum líka það er engin þjóð með veðirensli innan íslenskar efnaðarsljásunni með Íslendingar. Nei, en, en munum við komast upp með að nú er þessi skortur á, á, á hérna, hérna, uh, fiski í, raun, í, í heiminum og, og Európa þjóðunar þeim, þeim vantar kvota fyrir fiskimenninu sína er líklegt að við munum geta haldið það út að meina, þú ert, í raun, er í skiljið rétt, þú ert að segja við getum meinað spánverjum, írum og breytum að koma hingað og, og veiða og í raun og við fáum varalega undan þá. Þú ert í raun að segja það og, og þú byggir þá þetta að þú, að þú treystir því að það verði þannig ef við göngum inn. Það er náttúrulega, ég er ekki að tala um einar undan þá. Ég er að tala um, eh, ef við horfum að Európusambandi eins og það er núna, hvernig efnaðarsljósa í Íslands snertir efnaðarsljósa ekki, réttar að sagt efnaðarsljósa Európusambandi byggt, byggt á því, byggt á því að þá verðum við að semja sérstaklega um þess að grundvallar hagsmunni íslensku þjóðarinnar og þess vegna tel ég að við eigum með þetta að vopni að fara til þessara viðræðna og ef við horfum líka til uh, uh eiga, til dæmis Sjallandseiga og, og, og fleiri þar sem að sjáróturun er mjög sterkur, að þá hafa menn fengið samninga sem snúa því að menn þurfa til dæmis að landa aflanum, öllum afla sem er nú meira en við kerum Íslandingar sjálf í dag uh, uh, á eigunum, þannig að það er ímsa svona útfæslu sem við þurfum að, að hugsaðlega horfa til, en spurningin er líka, viljum við þá binda okkur, bind okkur við slíkar útfæslur? Ég til líka að það er kannski eitt sem við verðum að nefna og það er að, að það sem gæti breyst er það að við myndum hugsaðlega ekki komast upp með það að, að heimil ekki lengur uh, uh fjárfestingar ellendra aðila í íslensku sjárótvegi, þá er ég að menna beina fjárfestingu inn í sjárótvegin. Kvótin, við getum, það, það er að koma í veg fyrir það að hann fara á landi það er alltaf komið veg fyrir það að, að fiskurinn fari sjálfur á landi og öðlindin sjálf, en hugsalega myndum við að opna öllenda fjárfesting og ég sjálf hef stutt það lengi að við gerum það. En hvernig ætlar að útlutur hann fara á landi ef þú útlutur honum bara til spænskra fiskimanna? Já, það er bara ekkit í reglum, reglunum eins og það er í dag Já, sem, að, sem að heimila það, hvort þið er. En nú eru, eru einhverju 27 sjáurutræður sem setjast, setjast í samanborð mm -hmm. í dag það var þá 28 þegar við mætum mm -hmm. og þeir eru að vela um þetta sjálfsögður og, og er alveg svo við útlitum kvotanum í dag af einu sjálfsögðra og nógu, nógu mikla deilur kring þetta ég, ég get ekki séð að þetta, þetta það, breytist en, þú, en, þú ert að rámt tólka hérna reglur Európa-sambandsins hérna um samanlegu sjálfsögðurstefnu hún felur í sér og hún byggir á veiði reynslu í efnagsljósu eh, ríkisins eða það er engin þjóð með veiði reynslu í íslensku efnagsljósu engin nema við Íslandingar. Þannig að hverjum, hvernig ætlað þú þá að fara, heldur þú að menn ætlað þá að fara að breyta reglum Európusambansins um útlutanir á, á, á kvóta til þess að komast til yfir með eitthvað hrömmum yfir, yfir auðlindir Íslandinga. Katrin, þannig sko- virkar þetta, þannig virkar þetta einfallega, nei þannig virkar þetta einfallega ekki og að halda öðru fram er ekkit annað hraðsláróður. Og ég segi líka, og ég segi líka, leiðum mér að klára þetta við þess, ég segi líka Þetta eru þau samningsmarkmi sem við um að ganga til aðeldavirana með varðandi sjárótvegin og við skulum sé að spurja að leikslokum en ekki sitja hér núna á annan áratug. Eru við Íslandingar búin að sitja og fabuleira um það sem mögulega gæti komið út úr svona viðræðum og mögulega ekki. Förum í þessa viðræður gerum það alvöru og síðan skulum við dæma um niðurstöðum. Mm. Það, það er alveg mikil aðrið. Þá ertu bara samt að segja að við verðum það að fá 110% vissu fyrir því að engin annar getur veitt í okkar lögsöðu. Já, við, allar, nei, það sem ég er að segja er að ég er í raun og verið að tala um að við förum með það samningsmarkmið fram að við náum uh, þeirri niðurstöð sem að Haldur Áskrinsson, þegar hann var utaríkisræður á og, og fyrirvenandi flokksformaður uh, uh, Vigdísar Haugstóttur, þegar hann byggði það á regluverki Európa-sambandsins þá niðurstöðu að það væri hægt að skilgreina íslenska efnaðarsljósu sem sérstakar stjórnsýslu einingu byggða á því að hún liggur ekki að já, uh, liggur ekki að en niðurstafan svo að það pái þá engin annar að veiða. Nei, býta þess, ef þetta er sérstök stjórnsíslu eining það þýðir að þá höfum við yfir á þeirverðinni, Íslandingar áfram já. og við tökum ákvarðanir að við ætlum að hleypa ykkur um hingað inn já, alveg við, svo við gerum í dag. Þannig að ef einhver kemi okay. hingað inn, þá verður það byggt á okkar ákvarðunum, ekki annar. Við, við skulum hleypa eh, hérna Vitis Högstóttir í því að hún er mjög óþ staði sjávaldsmálunum að í framhald þessu sem Katrín er að segja lýsir það ekki ákveðinu vantrösti eh, SB anstæðinga á Íslandi og íslenskum samningamönnum að eh, minna, við erum þáttakatir í, í fjölmörgu alþjóðlegu samstarf okkur vegna velinnan saminuð þjóðina, OSD, Norrlanda ráðsvum, EES við hefum fengið hérna okkar hagsmenn við vilt mjög vel framgengt í því lýsir ekki ákveðinu vantrösti á það að Ísland geti ekki Eh, ná góðum samningu og vernda sína hagsmunina Európa Sáfans líka í sjávarsmálunum? við skulum ekkert vera að blanda ykkur personum og leikundum inn í þetta það er búið að skipa hér hópa og samningsnæmt og, og, og þeir eru að vinna sitt verk vel og, og ég veit að þeir eru að gera það og þeim er þetta falið að koma heim með eins e, góðan samning eins og þessir aðelar geta en það þó þannig væri þá eftir að fara hér fram þjóðratkvæðagrest og það er sem bett fyrir þjóðin sem segir já eða nei fyrir rest mm -hmm. þannig að hérna þráttur það hafi verið mistök þarna akkurat með æsef samningi, við skulum ekki alveg allæfa allir samningar hafa verið góðir þannig að ég er að, að hérna, benda nóg það en, en auðvitað auðvitað er þetta bara tálsín eh, eins og eh, Katrín er búin að vera að fara hér yfir að við sittum einn að þessari fiskveðilöksu okkar. Út af hverju var það ekki samþygt breytingatilega mín á þingi hér eh, í sumar þegar Evrópusambatsumsóknin var til umræðu að við hefðum full og óskurðuð yfir á því yfir okkar landelgskjæslu. Nei, hérna, yfir okkar landelgi. Því að, að náttúrulega það var í minni breytingatilega að það væri sett sem skilirði það, það var ekki samþygt sem að segja mér það að það var farað á stað með eitthvað sem að átt að fara að vila og dílum. Ég ætla líka að minna það í þessum þætti að Evrópusambandi er að breyta sinni fiskveðistjórnum og, og upphaflega hérna í sumar þá, þá kom Jóhanna Sigurðardóttir fórsettisráð fyrir að róðu fram og sagði að það er búið að byggja okkur um að hjálpa til við það að, að hérna okkar kvotakerfi virka svo vel og, og Evrópusambandi vil fara að taka upp okkar fiskveðistjórnakerfi. Þá segja ok, flott, þetta er hérna áfara að breyta þess, mér minna þessi 2013. E, sko það sem að Evrópussambandið hefur fyrst og fremst að sækja hingað, annars værið er ekki að tala við okkur. Ég meina það er sko vafasamt að við uppfyllum fyrsta lagi kaupinashafnaskilirðin varðandi það að vera hér e, með, með öflugt markasaðgerfi sjálfstögt markasaðgerfi þannig að, að sko það, það er náttúrulega einhverju hagsmunni sem þeir hafa af því að, að, að fá okkur það nefn. Þeir taka ákvörnum það 24. februar, nú eftir örfáða daga hvort að þeir samþykja okkur það nefn sem umsóknaríki og þá fer á stað e, svo ringi ekki að hvort öll aðildaríkin samþykki það að, að við fáum þá stöðu breytur og hollendikar eru náttúrulega getur greitt aðkváða móti en, en e, þetta, e, sko, þetta, þetta er eitt af því sem við mögum aldrei láta hendi en það er þetta sem er ásalast og Norðursjór líka en þá sko bara ég, ég vildi óska þess að þetta kemi til maður að vera með þessum hætti að við sætum eina af þessu og, og ég vona bara að þetta rætist sem hún Katrín Júliusdóttir er að segja en, en, en það er ekki nokkur einasta leið að þetta rætist og, og sko vera að tala með um einhverja varalegar undanþáur frá Evrópusambandsröglum, við erum ekkert sko óbúslega spes, við erum ekki að fá varalegar undanþáur að neinu frá Evrópusambandinu frekar en önnu ríki hinga til, við erum að uh, sækja um að eh, aðild að Evrópussambandinu, Evrópussambandi er ekki að sækja um aðild að Íslandi. Heyrðu, þetta er náttúrulega sko, nú bara verði ég að koma hérna inn vegna þess að mér finnst þetta að vera alveg óttalegur heimóttarskapur sem ég er að heyra hérna hjá kollega minu menni hérna Víktisi vegna þess að mér finnst hún ekki hafa mikið álit á íslensku þjóðinni og við skulum íslensku ekki gleyma því. Íslensku þjóðinni, ég var að segja ekki... það að hún hefði loka orðið, ég er mikið álit á íslensku þjóðinni það voru ekki mín orð ég ætla ekki að, að, að, að móka neitt hér en, en alls ekki móka þjóðin allavega ég fekk þetta á tilfinninguna þegar ég heyrði hér og ég var ekki, þetta er ekki uh, sá andi sem að ég vil að sé yfir okkur vegna þess að við erum baráttu fólk ég held að við ættum að horfa til þeirra stóra, þess stóra, stóra mál sem að við verðum að horfa til í þessu og það er að við erum eðlilegur hluti af Európu Þegar að Vigdís Haugsdóttir og hennar kollegar sem er á móti aðvilda Európa-sambandinu taka einhvern svona óta og reyna að nota hann óta um að hér séu menn engungu að ásalast öðlindir okkar, hvers vegna annars ættu þið nú að vilja að tala við okkur, býðið nú aðeins hæg. Við erum 80% aðilar að þessu bandalagi. Við erum í sögulegu samhengi hlut af Evrópu. Evrópa snýst um miklu meira heldur en bara viðskipta hagsmunni. Evrópa snýst líka og við skulum ekki gleyma því hvers vegna Evrópa sambandi var stopna. Það var stopna vegna þess að það var búin að vera viðvarandi, ófriður og stríði í Evrópu. Menn ætluðu að ná friði, tengja þessi, þessi rík ríki saman í bæði viðskipta og menningalegt samband til þess að halda friðin og til þess að, að líka að, að skapa velsælt í álfunni. Við förum nú ekki um fram með ófriði um svo sem í álfunni, um- það er um, ekki að segja það. Um það snýst þetta og við eigum að vera fullir þáttakandur í þessu ferli og við höfum verið stórir leikendur í þessu ferli hinga til og þegar við erum líka að, að horfa til uh, aðildar að Evrópussambandinu þá megum við heldur ekki gleima því menningarsambandi því sambandi sem við eigum nú þegar í tengslum uh, í gegnum mentamál, gegnum byggðamál, gegnum sveitastótnamál, í gegnum svo mörg mál sem við eigum nú þegar í mjög djúbu, uh, eh, djúbu sambandi við Evrópussambandið í. Við erum að taka fullu þátt, okkar ungmenni hafa fullan aðgang að menta kjærfið Európu fullan aðgang fyrir utan, uh, uh, uh, utan Breitland og, og það eru einstakar svona ríki sem eru með dýra engaskóla og þegar að við kæmumst alla leiðin í Európusambandið og þá erum við komið algjörðan aðganga að mentakerfi Európu. Þessum þáttum megum við heldur ekki gleyma. Nei, en eru ekki með þetta fátt allt í gegnum eða saman? Nei, við erum ekki að fá til dæmi. Við skulum ekki gleyma því að ég talaði hér um byggðamálaðan. Við erum þar vissulega í góður samstarfi en við erum ekki fullir aðilar að öllu byggðaprógrami Európusambandsins. Við erum ekki fullir aðilar að öllu sjóðakerfi Európusambandsins í byggðamálum umsóknum. Þegar það sækja í sjóði, í snýst þessu umsóknum það að fá okkur sjóð, að komast í sjóðina? Leiðu mér að klára við þess. Svo, svo getur þú, svo getur þú fengið að, svo getur þú komast að, öruglega, það er hérna þáttastjórnandi líklega sem að stýra því. Þið fylgjast bara með áhuga, ég og ég. En bara að ég fá að klára, við erum ekki fullir aðilara öllu þessu og það snýstu um miklu meira um peninga það sést líka um samstarf og þegar við erum að horfa til þess núna að atvinnulíf er að byggjast upp þvert á, á þjóðríkinn, það er að byggjast upp klasasamstarf fyrirtækja til dæmis eins og þú þekkir eiginlega sviði vistvennar orgu, orgugjafa, að þá er það þvert á, á þjóðríkinn, þar sem að þjóðrík, þessi ríki er að nýta styrkleika hvers annars í samstarfi til þess að ná ákveðnu markmiðum í, í loslasmálum og, og, og, og annað og ég held að við meðum ekki gleyma að horfa til þessara þátt á og svo myndi ég gerna vilja, nú ætla ég að leifa hérna, ætla ég að stoppa svo að, að, að vitis geti komið sína að, en svo ég fá ekki meiri framingrip, en ég hérna hefði líka vilja ræða um lífskjara hluta þessa ganga inn í Európa-sambandi sem að er sá hluti sem að hvað heitast brennur á mér og, og ég held að íslensku þjóðinni, svona megnuna henni líka. Eh, einmitt á, áðurum kannski förum í myndina og efruna og, og þaumál sem ég heldur verðum að fara inn á. Það er eitt, hérna, þeir sem eru efir sem yngöngu og er að leita kannski að stjórnumflokki eh, sem er alfarð á móti mér heyrðist alltaf að framsvonflokkurinn séur hann tilbúin í viðræðunar með þessum skilurum eða ekki rétt skilja á mhm, mér mm, ég heyr eiginlega á Katrin að það er eiginlega engin munur, þú ert að segja að þeir séu tilbúin í viðræðun með þessum skilurðum þannig að er í raun engin munur á flokkanum við þessu og svo var þetta eða samningin eh, eins og til og með viljið þið halda honum áfram ef við gungum ekki aðra eh, hérna, hérna samfélkingin og, og komið framsóflokkin, vil hann halda eða samningnum áfram eða vil hann gera eitthvað, eitthvað breytingar á honum og er það möguleik? Það er stór, stór, uh, stór munur á, á hérna, stefnu framsóflokksins og, og og samfélgjengarnar. Við vorum tilbúin til þess að ganga það skref að hefja viðræður og aðtuga uh, eh, svona, uh, og þreyfa áðursallu saman en ég minna það að suma var, var samþýtt þingsuleiktuna til að, að ganga þarna inn og, og, og sækjum aðelt. Að sækjum aðelt. Uh, inn í þeirri við framsónum börðust alveg sko með kæft og klóm fyrir því að þarna verður sett okkar skilir þarna inn, að það kæmi inn í þingsáleiktuna tillöguna sjálfa þannig að samningsmennin, rokkar góðu sem eru núna, þessi hundramanna hópur hefðu það í hendi sér ykkur markmið og ykkur skilirði sem væri bindanda lögum, íslensku lögum e, eh, Samfélkingin og ákveðin hlutafinstu grænum e, hérna, leit fram hjá þessum skilirðum og uh, það fór svo fyrir resta þetta fór ekki inn í þingsáleiktununa sjálfa því að það sem stendur í þingsáleiktuna til og berum orðum og lögum það er það sem gildir ekki greina gerðina sjálfar í lagateknilegu uh, tiliti þannig að það er stór hluti á þessu. Nú varðandi uh, skilirðin sem við uh, stöndum fram með fyrir og, og, hérna, og vonandi uppfyllum við þau og alls sem þessi samningar nefnd og kemst inn, inn í það þannig með þessum hætti að, að við höfum uh, bara alveg sjálf Eh, bara einræði yfir okkar fiskveiði eh, lögsögu að sjálfsögðu. Það er náttúrulega það sem að hérna væri best af öllu en, en, en sko veruleikin er, er ekki með þeim hætti Eh, en, var, þá, en þá, skil, skilur þið, það er þessi hugmynd að fá að sjá pakkan? Ég þarf ekkert að sjá pakkan raunverulega, þú veist, þetta snýst ekki um ykkur að pakka, sjá pakkan. Ég veit að þetta fólk sem hefur e, gefið kostosrýðis að nefnd og hefur verið fengið og tilnefnd þarna einn, það kemur til með að koma heim með samninga í daginn. Auðvitað eh, stendur það e, bara fyrir dyrum að, að þetta það, að takist og, og hérna þá er það þjóðarinnar að segja já eða nei hvort að, finni, hvort að þjóðinni finnist þetta sem samningströðin sem koma heim þá bóðlega löglega eða ekki. Nei, það er ekki einstakra stjórnmálamanna að, að sker úr um það. En hvað með e e samningin? e, eh, Dögar hann okkur og viljið þið halda hann bara ófréttum? Já, eins og hann er þá dögar hann okkur en, en eh, að sjálfsögðu eh, hlusta ég á rauk nágrannaríkis okkar normanna um það ef þeir eru farnar að efast mikið um EES-samningin e og, og hérna við verðum bara að skoða það en, en allt hérna öll þessi upplöpum það að, að það sé verið að segja EES-samningnum upp og í bankarhunin og allt þetta EES-samningur er ekkit að fara og ég raunverulega sko hérna ef úti það er farið þá náttúrulega hrund hrundi allur grunnur Evrópu, nei hérna ég e er samningsins í hruninu því að, að það má ekki sko mismuna fólki eftir, eftir löndum og annað þessi, þessi jafnræðisregla ég e er samningsins með þetta frjálsa flæða og öllu og annað sko þannig að, að ef þetta er tólkað þröngt þá væri hann, væri hann sko fallin og, og uppsegjanlegur en, en hann er ekkert að fara því að, að þegar gerir svona við erum ekki eini hruni Evrópa hefur það mjög slemt og, og á í miklu vandraðu núna bæðið gagvart myndinni efrunni og náttúrulega bara atvinnuleysi og, og, og rekstri landana allra þannig að það er litið í gegnum fingusir með það hvort en síndi það sig ekki að eðistamningu stendur undir sterkur núna eftir hrunu og eftir nöðalögin þá var ekki eftir að samþykja þó við höfum aldrei gengið á á réttin, á réttin að þá stendur hann samt. En það væri að hefði orðið algjör katastrófa hefði eða samningunum allt í hennu verið sagt upp allstæðar ég meina þá náttúrulega hefði orðið ennþá meiri upplöst allstæðar í Evrópu en, ja. því að þeir verða náttúrulega að hanga á þó því regluverki sem þeir hafa. En er þetta ekki þá bara eins og Jón Baldur saði forðum bara besti þessi samlingu sem getur við, allt verður ekkert Katrín? Nei, sko fyrst aðeins að hér að halda full sita hér í, í, í viðtali og fullir að það að normenn séu að velta fyrir sér að segja BES-samningnum e er náttúrulega því lík fásina þó að það séu einstaka aðilar uh, sem að, sem að hafa rætta, það gerist líka hjá okkur Þetta var fulltrú ríkistjórnarnar gerist... þarna úti þetta var uh, vinstigrænir og normanna eru ríkistjórn þannig að það hérna er nú ekki bara ekkurir litlir þingmenn sko En það er ekki stefna uh, ríkistjónarinnar í Noregi að segja upp EES-samningnum og ég hef nú verið formaður eftir EES-nemndarinnar, bæði íslensku uh, nemndarinnar og líka uh, nemndarinnar sjálfrar og ég veit það að það eru normen náttúrulega eiginlega þá eru þeir stóðin og stittan í öllu þessu samstarfi og þeir eru ekki að fara neitt frá þessum EES-samningi vegna þess að hann hendar þeim mjög vel enda líka uh, Norröður byggir á út- og innflutningi og það verður náttúrulega glabraði fyrir Norröð að fara að segja þessum samningi upp alveg svo fyrir okkur Íslendinga og það sem er svo merkilegt er og það var rétt sem að kom hérna fram er að, að síðan að bankarhunni varð að þá er í raun og veru alveg merkilegt að í gegnum þennan EES-samningi að þá erum við að auka viðskipti inn á þennan innri markað og innan þessa innri markað og við þennan innri markað í gegnum EES-samningin. Þannig að við erum að nýta mjög vel hvað, hvað það varðar nú þegar. Það sem að ég hef hins vegar uh, eh, gaggrínt, þannig að hann er sko langt frá því að vera fallin þó að, að, að hugsalega séu við að Uh, lenda í vanda með svona ákveðin, ákveðin ákveði, menn hafa ákveðið að horfi gegnum fingur sér með þau út af þessari heimskrísu sem að verið hefur á, á fjármálamörkuðum. En það sem að, að svona, eins og ég hef sko, svo sem þreytist ekki á að segja er það að, að gallin við EES-samningin, hann er sá í fyrsta lagi að þar er við ekki aðilega við borðið, ég er búin að fara yfir það Í öðru lagi að þá er náttúrulega stóra málið fyrir okkur Íslendinga þar að ná ykkur um efnaðslegum stöðuleika, þar að fá gjaldmiðil sem virkar fyrir okkur sem að bæti lífskjör okkar vegna þess að gjaldmiðl er ekki, maður getur ekki hengt þjóðastolt um, um hálsun og gjaldmiðli. Gjaldmiðli tæki til viðskipta og við þurfum að skipta um þetta tæki. Við áður en að hruni varð og áður en að við fórum að, að lendum í, í þessu gengishruni, það er náttúrulega einn af stærstu vandamálum okkar núna, það er að við erum í, í sko djúbri gjaldiriskreppu og gjaldmiðilskreppu og það er að þá voru við að greiða lánin okkar sexfalt tilbaka sexfalt vegna þess að menn þurfa að hafa verðtrykking og íslensku krónu. Þetta finnst mér vera stærsta, uh, stærsta lífskerramáli það er að við skiptum hér í gjaldmil og til þess þurfum við að ganga alla leiðin í Európsamt. Ekki halda áfram hérna efru sko- umræðin eftir. Skulum leiði að vitið sé að svara hérna aðeins með efruuna eh, eftir að við fáum nokkar auðlýsingar. Já, við erum komin eftir hérna í þettin ESB neyða já, Andris Jónsson heiti ég og með mér er Egil Jóhansson og við stjórnum hérna þættinum í dag ég er í fjárveru eh, hans Frosta Sigurjónssonar en gestur okkar fyrir þá sem voru að koma að vittækjunum eru Katrín Júliusdóttir, innadráþara og Víktis Haugsdóttir, þingmaður Fransónflóksins og það er búin að vera vægasagt fjöruður umræður hérna um kosti og galla ESB aðeldar en eh, eitt svona einn starsta spurningin í þessu sem var eh, ekki síst í deglunni strax eftir bankarhunni hefur kannski aðeins farið úr umræðinni aftur er spurningin um uh, efruna og kannski líka því að það hefur fjarlæst aðeins e, uh, mögulegur okkur að taka, taka hana upp e, hugsanlega að uppfylla þau skilir, efnaðsliðu skilir sem eru til þess, en veitis, þú varst ekki búin að fá takkifært þess að koma inn að þessu umröðu Katrín tala hérna áðan um sem vissulega rétt að íslenski námsmenn hafa sótt e, sér mentun á meilandi um Evrópu og, og það hefur auðvitað gagnast íslensku þjóðinni vel og, og þessu fólki Nú er hins vegar eh, mun erfiðara fyrir ungt fólk að flytja til útlanda og að segja sér náman þess að það er, það er einfallega mjög, orðið mun dýrara eftir að krónan tók sitt síðasta fall. Er krónan ekki í fyrsta lagi búin að vera sem gældmiðl og öðrulegi er efran ekki þá svona lógískast í ljósi útlutnings- og innflutningsverslunar eh, uh, okkar? Eh, sem framtíða gældmiðil. Mér leiðist alveg óskaplega þegar við erum að, að rakka niður krónun okkar því að við erum með krónuna og það er ekkert í náinni framtíð Það er mjög margi sem, sem eru gaggrinur á krónuna þess að það er ekki, en, það er ekki bara ESB En við meigum, sko-, sko við sem þjóð meigum ekki aðstækjum. tala við meigum ekki tala króna niður það er krónan okkur sem er að bjarga okkur núna út úr þessari efnahagskreppu sem við erum stöndi í En hún hækkar ekkert hún, hún hækkar ekki en hún er að skapa okkur svo miklar eh, auknar tekjur í þeim þó útflutningi sem ennþá eru virkur hjá okkur og, og við erum að flytja En hún um oflagt skráðir, það ekki? E, en eh, eh, það eru gældir söft á henni mm. Það er náttúrulega ákvarðu stjórnvalda hverju sinn og sælabankans að ákvarða það hvort að eigi að vera hér gældir söft eður ei. Það er ekkert krónun að kenna per sé því þetta er stjórnvaldsákvarðun Nú varðandi þetta djúpa samband sem að Katrínu talum að við eigum við Evrópussambandið, ég, ég vil nú hafa það nú örlíti grinnra heldur en að vera að tala með um það sé djúft. Ég menna íslenski námsmenn hafa um langa hríð og eru ekki hættir því að vara erlendis a, a, í, í skóla og, og flestir háskóluna hér eru, eru með, með samstarfskóla út um allan heim og, og hérna AFS samtökin eru mjög virkið því að senda krakka út og annað þannig að, að, að þetta skólamál finnst mér nú bara uh, hérna lítilvægt uh, lítilvægur þáttur í þessu en, en þetta líka sjónarmið að við eigum svo mikla hagsmunum með Evrópussambandinu, auðvitað sko þeir sem að telja hag Íslandsbyttu borgi fyrir utan Evrópussambandinu, auðvitað virðum við Evróp og það sem hún hefur upp að bjóða og, og, og, og við erum að ferðast til Evrópu mjög mikið og þessu sumarleifis ferðið byggjast mikið og því auðvitað verðum við að lifi sátt við önnur löndi kringum okkur. En ég vil minna ykkur og það tökur til dæmis hérna vestur Íslendingar byggðir í Kanada. Vestur Íslendingar eru rúmlega 600.000. Þeir eru tviðsásunum fleiri en Íslendingar Íslendikar sem búum hér, hér á þessar eigu. Við eigum svo miklar stóðir annar staðar heldin í Evrópusambandinu, við viljum hafa gott samband við Evrópusambandið en það þýðir ekki það að við þurfum að eiga allt sammeilagt með þeim. Aðeins í sambandi Evróna... Vestur Íslandingandi, þeir flúðu náttúrulega Já, það var náttúrulega út af, út af náttúrulega skattbíningu Það er líka komið landflótti hér undan þessari ríkistjórn og sömu forsendum og var þegar Vestur Íslandingani fóru yfir hafið því að það var náttúrulega fyrst og fremst að, að flýja skattbíningu og, og slemt ástund teima fyrir en aðeins með um efruðna sko við skulum alveg átt okkur á því það þýðir ekkert að hugsa um þetta ykkur í drauma sín e, eh, við vorum um það byl að geta uppfyllt næstrikt skilirðin fyrir hrun og það var alveg komið grundvöldu fyrir því þá að fara að skoða það varðandi hérna stöðuleika e, eh, og, og hérna verðbólgu markmið og annað ég hugsa sko það, það er ekki náinni framtíð með, með, og, og þarna einn kemur sko hérna stöðu, stöðuleiki ríkisins og, og ríkisjóðu verður að vera hallalös sko við erum bara raunsæ við erum ekki að fara að taka upp efruna E, e, Evrópussambandsríkin hafa aldrei gefið undan þá frá masterskilurðunum þetta er ekkert að daskar hjá okkur hérna, við erum bara e, raunsamá og þar að þau ekki er efran að rinja út í, og, og, og er orðin í verðistöðu kakvar dólar aðeins að gripa fram í áður en Katrín og svo langt ég að hún sé hrunin efran að þetta er alltaf hérna, hérna út, út af efru um Þú þekkir þetta nú vel já, eh, sem, sem einflýtindi á bílum og já, í Brynborg Já og búin að hérna, spá mikið í þessi gældmiðismál Ég tók eftir í að hérna, Jón Steindor Valdimarsson sem er formadur samtaka einarins hann sagði að efranirun var að hjálpa okkur núna í útflutningi þá þjónustu til túrista mm. og, og, og vöru mm. en hún hefði í raun, raun hérna, minga kaupmátt á Íslandi ég held að þetta sé er, eh, hérna, rámt að setja þetta svona fram og í raun er hún um blórabökull það sem fyrst skeður er að þjóðateikunar falla mm -hmm. og skuldirnar aukast og til þess að við getum þá auki þjóðateikunar og greitt þá niður hérna, skuldirnar, ég raun þá, þá hérna, út af þessari gældirskrepu, þá er eh, veikingkrónar er afleðing og þú sagðið ráðan hvort hún væri ofvegt skráð nei, hún er ekki ofvegt skráð því hún þarf að vera svona veik út af þessum atbyrðum sem gerðust þá komum við aftur að hinu, ef við göngum í Európa-samandið, munum við fá efruna 1, 2 og 3. Nei, vegna þess að eins og til og meins Lettland, sem gekk í Európa-samandið 2004, stemda efrunni 2012 mm -hmm. og mhm. hefur ekki fengið hana inn, hana og það búið frestaði likla í svona 2, 3, 4 ári viðbót út af þessum skilur og við sjáum Gríklandi, Gríklandi, Portugal, Írland, Ítalija og Spán eru í þessari krísu og þau er verið að í raun að segja við þau þið verðið að standa þessi matrís skilurði mm. og þið fáið í raun ekki neina undan þá frá þessu Svona ég vil bara bæta þessu inn í umræðan áður en Katrín kemst af að þetta eru. Hérna, mér finnst þetta einmitt mjög áhugaverð umræða og þetta, er, þetta er, finnst mér að mörguleiti vera kjarnin. Ástæðin er svo að við erum, uh, þetta er stóra lífskjara mál okkar Íslendinga og það var það fyrir hrun vegna þess að þegar við vorum að, að uh, við horfum á þessu, ég saði hér áðan, alltaf 40% sveiflu á, á gengi krónunar reyndar yfir lengra tímabil, hún hrundi ekki svona einni nóttu eins og, eins og núna um, um, þetta, um, um þessar, þessar hæðir en enga síður þá byggum við við þessa gríðarlegu gengisöflur. Hvað hafa þær í förmið sér? Þar hafa með sér óvissu fyrir út- og innflutningi í landinu, þar hafa með sér þar erfitt að gera áallanir fram í tíman, þar hafa það í förmið sér að við þurfum að setja sérstakka verðtryggingu á krónuna, þar að segja bara tryggingagjald ofan á, ofan á krónuna sem ég kalla krónuskatt og ekkert annað sem að síðan kemur niður á heimilónum í landinu öllum lántakandum sem að þurfa að taka uh, láni í íslenskri mynd. Eh, þetta hefur leitt, leitt það af sér að, að bara til dæmis árið 2006 þegar að hér var allt í, í átt að vera allt í, í blóma og krónan raun að vera allt og stert skráð að þá voru við að borga vennilegir íslenskir húsnæðisegundur húsnæði sitt 6 til 8 fall tilbaka á meðan á efrusvæðinu voru menna greiða það einu sinni, nei, 2-3 fall tilbaka. Þetta er líka lífskjara mál Uh, við horfum líka upp á það því að við erum bara að tala hér um söflur í efnaðarslífin og ég hef lagt miklu áherslu á það vegna þess að Evrópusambandsumræðan og Evran var miklu meira, var mjög valit vegna þess að hún er aldrei mengu núna einmitt af þessu bankarhjörni en ef við bara spólum tilbaka og horfum líka á það hvernig, hvernig hlutinir hafa verið svona yfir lengra tímabil aftur í tíman þá náttúrulega hafa þess að söflu verið okkur mjög erfiðar og við vorum til dæmis sló verbolga hér á Íslanda því að Vigdís að áðan að við hefum verið komið svo nálagt mastrikt skilmálunum, býtu hún sló í 9% í ágúst 2006 það var, allur, það var nú allur hérna, stöðuleikin í íslensku efnæðslíf á þeim tíma stöðuleikin sem alltaf að talaði um var blekking og ekkit annað og áður en að krónan var sett á flót að þá voru menn að fella, uh, fella krónuna hér uh, ástíða bundið þetta þekkjum við öll um, mér finnst þetta þess vegna vera uh, eitt af stærstu málunum og þegar að tala er um eh, blessaða krónuna og hún krónan Hvernig þarf það að því Katrín að taka hér upp eftir ástandið með þessum hættu masterskiliru neyru nánast á tunglinu? Já, eigum við að leggja öll markmiðti hlýðar af því að við erum í vandamálu núna Nei, Við eigum að vinna okkur Við eigum, við eigum, ég veist þetta náttúrulega því, já, ég, Við verðum vil, að leysa vanda nútíman sem ekki framtíðan e- Ég vil ekki vera með slíkan bölmóð að ég trú ekki framtíðan Þetta er ekki bölmóður að ég trú ekki að framtíðina, vegna að ég trú að framtíðina, ég trúi því að við eigum eftir að vinna okkur út úr þeim vanda sem við erum í núna og við eigum eftir að ná þessum mastriðskilmálum. Ég veit að líka að þegar að við erum búin að fá samþyggi eh, fyrir umsóknarferlinu hjá aðeldaríkjum Európusambatsins að þá er það alveg klart að við munum líka geta fengið stuðning til að styrkja við krónuna, til að styrkja við, við okkar, okkar efnaðanslíf. Við eigum þá eftir að, að þá á þetta samband eftir að diffka en frekar. Það getur vel verið og það er rétt að möguleg búið lengjast í það að við náum að, að ná þessu mastriðskilmálum umhverfiskilmálum en ég það þýðir ekki að út af þessum vanda sem við erum í núna að ég sé ekki tilbúin að leggja mig alla fram með íslensku þjóðinni til að komast upp úr þessu, til að ná þessum markmiðum, til að fá öflugan gjaldmiðil þar sem að við sitjum við borðið inn í Sælabanka Európu þar sem ákvarðanir eru teknar og tökum að fullu þátt í þessu, fáum þar með gjaldmiðl, sama gjaldmiðl og 70% okkar viðskiptaríkjum eru með sem að býr til þennan stöðuleika inn og, og útflutningi, fáum gjaldmiðl sem ekki þarf að verðtryggja að leggja á sérstakar skatt til að halda hér, hér úti og fáum gjaldmiðl sem gerir það verkum að við umt fólk á Íslandi þurfum ekki að greiða okkar lán svo markfald tilbaka að, að það svíður sko, í sko, svíður um í, svíður í þannig að um ég, ég held að, ég held að, að þetta, þetta sé eitt af, af stærstu málunum rétt ára vitið sem kemur að, má ég skjóta einu bara stutt, hvað hva heldur að sé raunhæft, 10 ár, 15 ár Sko miða við þá, þá efnaðsáallun sem að lögðu hefur verið upp að þessari ríkistjón mm. þá tel ég að það geti gerst mjög fyrr. Eh, það fyrir auðvitað eftir hvernig okkur gengur í þessum aðeldaviðraðum. Ég held að við það sé alveg raunhæft að við ættum að vera fann að nálgast þetta innan 5-7 ára. Veitis. Já, veitis. Og kom með spurninguna þá í kjálfari, hver er svona þín framtíða sín í gældmeilsmálum þjóðarinnar? Þú segir að krónan hjálpa okkur núna í varandi útflutningin útlendistekjurnar en, en hver er svona framtíðasín og er ekki nöðsynlegt að vera með gjaldmiðl sem er stöður og er ekki, er ekki rétt maður þetta fólk sem er með spartnað að það hugsa eh, get ég treyst eh, treyst ég með þess að geima spartnað minn í krónum til leng lengur til maður liti með því hrunið sem hefur orðið núna og, og söflöðnar sem hafa verið gegn tíðina það sem er að fyrst og fremst í íslensku stjórnmálum í dag og það er það sem er að hjá þessari ríkistjórn það er alltaf verið að, að tala um einhverjar loftmyndir, einhverjar framtíðasín sem fyrstulega getur orðið til eftir 20-25 ár. Það er það sem er að hjá þessari ríkistjórn það er ekki verið að taka á þeim bráðavanda og þeim vanda sem stæðir núna næstu eh, um, mánuði og, og, og næstu komandi ár. Út af því er ástandi með þessum hætti þessi ríkistjórn átt taka á neinu vandamáli sem að, að snúa heimilinu eða öðru. Og vitu út af hverju? Það er út af því að stjórnsíslan er á hliðinni að vinna að því að, að breyta hér höllu og undirbúa það að við uh, gönguminni Evrópussambandið því að þegar samningamennir koma heim og, og leggja þann samning fyrir þjóðina og uh, vilji svo sko ótrúlega til að þjóðin segi já við samningnum því að ég minna á 70% þjóðunum móti aðild uh, okkar inn í Evrópussambandið að þá á, á Ísland sem ríki að vera tilbúið að vera Evrópuríki þann fyrsta dag. Það er þetta sem er að, við erum með 12 ráð fyrir ríkistjórninni, þegar uh, ríkistjórnin getur haft eitt mál á loft í einu, nú er það æsif og, og það sem sem að því snýr. Ég brindi félagsmálaráþurna í þinginu í, á 50 daginn þegar var auðvitaðskrar umræðum um heimlinn að standa upp úr þessu, þessari látaið og fara að vinna fyrir fólki í landinu. Við meigum ekki láta Hvorki æsefni, Evrópussambandi taka allan okkar tíma. Nú er bara fólk að vinna að þessari umsók og þar er máli statt og, og bara punktur. Og, og þeir eru að, að ná sem hagstæðastum samningum og við skulum bara átt okkur á því að, að þeir koma með þetta heim. E, við erum að eyði þetta þúsund e, miljónum, heilu miljardi og þá er ekki talið með kostnari sem við verðum að, að breyta hér heima og, og skiptu bráðuneytum engu til þess að þjóngast Evrópussambandinu og stefnu þess. Þetta er ekkit verið að ræða þessi mál núna sem er mjög enkellega. En Annað sem ég ætla að segja við ykkur, það er hérna varðandi sko uh, kostnaðin. Við sem ríki sem erum sko römpum á, á barmi gæltróts, það, það segja margir Evrópu, uh, er, erlendir aðilar og, og hérna sem vonandi bara sleppum við við það og, og ég er ekki að, að segja við verðum það, að, að, að það, það, það er verið að tala um það að og, og það er þannig, ég fórin í fjárlega nefnd e, uh, núni vetur, við erum að borga rúmlega miljard til að halda úti þessu EES eh, sam, eh, samstarfi og, og þetta sem við leggjum til Evrópusambandsins og þetta að vera styrkur til bástatra þjóðin í Evrópusambandinu. Ég sagði við, við fulltrúið þetta ríkisræðanettisins. Býtu, erum við ekki þessum spórum? Er ekki þetta að fá undan þá frá þessu gjaldi núna með að við erum að ná okkur upp úr þessu? Við erum að borga fullt af peningarnin, við skulum átt okkur á því. Má, en svo þegar þú ert að segja með hérna, hvernig verða eh, hérna, málefnum okkar háttað í framtíðinni, við verum að taka mjög yfirvegaða ákvörnum það hvað við gerum í gælt með þess málum, hvort við tökum upp einlið að norska krónið og dólar, ég er ekki að segja að það sé rétt, en, en efruðna fá við ekki, nefnum við gönguminn í Evrópussambandið og uppfyllum aðstæðskilriðin. Og það er 20-25 ára eh, hérna, fram í tíman sem við gerum það á meðan verðum við að finna eitthvað annað út úr þessu, annarkort halda krónunni eða binda krónunni við einhvern annan gjaldmið. Þetta er staðrendir og við erum að tala um staðrendir en ekki draumsín. Hvort höfnast þið betur að Höfum við, höfum við tíma til þess að býða 25 eftir efrunni? Hérna aðeins sjóta þessu að þá náttúrulega erum við að segja hún staðrendir en ekki drömsin og staðrendin hjá, hjá Vigdísi er eitthvað annað, einhver annar gjaldmæl. Ég er hins vegar og það, það kom bara fram hér rétt á þann. Uh, það sem um, hér um ræður og það er ekki 20 eða 25 ári það að við getum náðið þessu mastriðskilunum, þá segi ég bara fyrst, og, fyrst Guð hjálpi Íslandi vegna þess að ef að við setjum okkur ekki skýrmarkmið um það hvar við ætlum að vera eftir 5 ár þá náum við aldrei þessum masterskilurum og ef að veitist helur Eh, hennar, hennar sínir svo að við fyrst náum því að náum okkur upp úr þessu á, á 15, 20 að 25 árum að þá er ég algjörlega ósamaleg vegna þess að hér eru við bara sjáslíkan slagkraft og allar efnaðslega stærðir eru miklu betri uh, í loka árs núna uh, eh, uh, síðast árs heldur en að menn þorða voni upp af árs Hvað og þess vegna, vegna verði ég að segja að við erum búin að setja okkur markmið og við erum að vinna þeim. Það þýðir. Það að, að hafa Evru og Maastrikt uh, skilirinn sem markmið þýðir að það þarf að vinna hörðum höndum af því að ná þeim. Segðu og mér hvernig ætla að borga 5.000 miljardar skuldir ríkisjós til þess að ná hérna ríkisjóðu hallalauðsum til þess að geta átt, átt séns á því að tala um mastrætt uh, eh, skiljaði. Má ég halda áfram að við erum að vinna þessu markmiðum með því að þá þurfum við svo sannlega að taka til í íslensku efnahagslífi og segja það að hér hafi ekkit verið gert býtu það búið endur þess að hér heilt bankakerfi það búið endur þess að hér heilt bankakerfi Þeim, það er ekki búið endur þess að fá að gera. Leif Katrín að klára. Takk fyrir það og hérna það sem við líka erum að horfa á í þessu sambandi er að vandamáli við og það er ekkit hægt bara að taka upp einhvern gjaldmiðil einhliða vegna þess að það þýðir að þá þýrstu að koma okkur upp alveg gríðilegum gjaldirisvara for það í, í þeirri, þeirri mynd þannig að þetta er sko miklu auðveldar um að tala en, en í að komast og við varum að taka gríðalega áhættu fyrir Ísland auk þess af hverju eigum við að taka upp norska krónu þegar okkar viðskiptahagsmunir eru kannski 7% á móti, móti, móti 70% við, við Európusambansins er ekki betra og það er mín neðustad og ég virði líka neðustöð þeirra sem að komast að, að, að er á annari skoðun en það er mín neðustada, það er neðustada samfélkingarinnar og það er neðustada uh, líka atunulífsins, uh, uh, samtaka einaðarins og, og ASI og fleiri samtaka á vinnumarkaði að besta mögulega leiðin fyrir okkur Íslandika til að bæta hér lífskjör, koma hér á stöðuleiki efnaðslífinu, sé að ganga í, í Evrópusambandi og taka upp efruna. Og þarna eru við þarna eru við samstíga í, í, í þessari, þessari sko stöðuleika. Nei og það má ekki byrja, ég ætla líka að svara einu mm. þegar hér eru verið að tala um að við sem að leggja hér eitthvað eh, peningar umlega miljard inn í, inn í EES býðið nú aðeins hæg hvað erum við að fá í gegnum tollafríðindi eins og þú nefndir hér áðan að 96% af okkar, okkar vörum fara tollfrálsinn í Europasambandi býðið nú aðeins, ef við værum ekki í þessum EES-samningi þá væru, hér, eh, þá væru ekki, væru ekki samkjöfnishæð með okkar vörum þá væru við með bíliðarsamninga við þessi ríki hvurslags ruggl er eh, þetta? Ég ætla hérna, að hérna að því þú nefndir stöðuleika og því nefndir stöðuleika varandi hérna að fá evru ég er eftir á því að við, við erum í raun að halda krónu því að vandin er ekki krónan heldur við þurfum að hérna, stýra efnaðslífunu rétt. Og hvenar hefur okkur tekið stæðil? Það er svona aftur búin annar vandum. <laughs> Aldrei Íslandsjóni. <laughs> Nei, það er ekki krónakenna, það er lera hagstjóðunkenna. En tökum stöðuleikan. Þið tala um stöðuleika í mynd. En að því þú tala um líka unga fólki, stöðuleika fyrir unga fólki. Á Spáni er 19,3% atvinnuleysi og Pól Krúkmann hefur fært, sem er hérna, hagfræðingu við Prinsitón, hefur fært rauk fyrir því að það er ekki hægt að, að efra væri mistök að þú getur ekki verið með samíla myndasvæði sem er svona ósveginlega vinnumarkað mm. og ekki miðstýr fjárlög og hvað er þá leiðin eða orð með samíla mynd þegar Þískaland er stert og Frakland er stert sem eru stóru aðalarnir en spátn í raun lendir í þessari bólu sem síðan springur þá er eina leið, þú getur ekki fælt gjaldmiðlin þú getur að því að þjóðteikunar minga þá verður að lækka raunlaunin og þá kemur þetta út í atvinnuleysi og það er 19,3% almennt en það er 44% atvinnuleysi hjá ungu fólki á spáni og ég segi það, það er ekki stöðuleiki. Það er óstöðuleiki í atvinnuleysinu þó að það sé stöðuleiki í mhm. myndinni og, og 44% ungs fólks sem hefur núltekjur eða bara aðtunlegarplötur, mm. það kaupir ekkit húsnæði. En þú byggir ekki tuga, tuga, áratöga uppbygging og innviðum á spáni sem er með allt örum, allt örum hætti á vinnumarkaði heldur en hér. Ég er að segja fyrir okkur Íslandinga þá hendar efran af því að við erum með sveigala vinnumarkað. Þannig að við munum ekki lenda í þessum vanda sem spánverðar er í vegna þess að þetta er sögulegt vandamál hjá þeim. En það alvar enn út? Já, við erum fimm myndir eftir, ef ekki að leiða að viti þess aðeins að svara því sem Katrín var að segja og kannski lókin aðeins svona bara að því að eh, draga saman þetta, hver þú heldur að verði hérna, þróun, eh, það er að myndast jáhreyfing, eh, heimsín er svona að gera sig útráður að neyreyfing hvernig, um hvað, hvernig verður þessi slagur háður og verður hann uh, málumlegur eða verður hann í, í gífuröðum og slagvörðum, veitist? Í fyrsta lagi þegar við erum að tala um það að það er alveg gríðalega vandræð á spáni þá eru þau ekki minni í, á Gríklandi Greik, E, það snýst núna um það hvort alþjóðgjalduristjórunni er reyðjast hann inn í, í Evrópusambandslandi eða hvort að Evróski Sælabanki kom þetta í bjargar og þá er sérstaklega letið til hinn að sterkur þjóðar Þýskalands því að þeir hafa verið mjög stabilir í fjármálum og annað. Eh, við erum að lifa mjög sögulega tíma núna varðandi Evrópa varðandi Evropalla og meður segja e, var, e, eh, mann og ekki hvað hann hétt maðurinn, það var hérna grein í Financial Times í gerð sem að, að eh, hann hérna sem að spáði hruninu, bankarhuninu, ég man ekki, eða skiptir ekki máli, það sem að hann sér fram að það í framtíðinu Evropasambandi sé að brotnaði sundur og, ver, og verði ekki til en að 5-10 ára. Þetta sagði ég í, í, í þinginu í sumara að ég var ekkit vissum það að þetta myndi standa eins og þetta er því það er alveg rosalega vandrað, aðtunuleysi og vandrað en, en tíminn er að hlaupa frá okkur en það er ekki alls saman í sko himnalægi þarna og sólinskín þannig alla daga því að, að þeir eru að fást þeir nákvæmlega sömur hlut á við. En varðandi e, þetta hvernig þetta kemur til með að líti út, það er 24. februar er þetta ákveðu hvort að við verðum hæfsum um svona ríki. E, að öllu líkjötu verður þá farið að bera okkur bæði lánu og, og styrki eins og e, Evrópussambandi gerna gerir við um svona ríki, við skulum sjá til hvernig það verður það sem að ég óttast mest það er það að verði búið að flækja hagsmun okkar svo skaplega saman við hagsmun Evrópussambandsins að þegar loksins samningurinn kemur heim þá verður sagt við skuldum þeim voru svo mikið pening við getum ekki sagt annað en já og eitthvað erindi átti e, fórsinsstráþur að nú þarna út á þennan fund það, það er náttúrulega hennar mál en um, Það er eh, nær reyfing starfandi í landinu sem heitir heimsinn, það er eh, Evrópureyfing sem er starfandi, það, það verða örugla harð, harðvitiðar baráttu. Er ekki verið að stopna, um stopna ung fólk gegn ESB í dag? Ég er að fara að halda það ræðu emitt að því að hérna hjá ungu fólki gegn ESB er að fara að ávarpa þau og eftir. Þannig að nú er gerjunin að komast að stað og ég bara takk verðin að þátt að, að, að þetta verður að fara að opna þessa umræðu upp á gátt. Það verður að fara líka bara flett ofin í því sem er búið að gera og hvað, hvað hérna, eh, það er smá sem að verða breyta allir í lögjöf e, eh, í þá átt að við séum hæfinni. Nú, nú get ég gengi glöðin í daginn vegna þess að, að það sem eftir ánu lifi vegna þess að ég ætla að enda þetta á því að vera alveg hjartalega sammálinu vitið sér. <laughs> Nei, ég er frábæri. Og ég nefnilega held að og ætla að segja líka að svona þáttur eins og þessi skipti máli. Það sem er líka svolítið sérstakt núna, það sem er að gerast í þessum Európa-hreyfingum er það að einmitt að menn eru ekki kannski hér að gera það sama gerist í Noregi og líka á Norrlöndunum að vera með tvær stórar já- og neyrhefingar. Heldur eru þetta minni hópar sem er að, að sprett upp, ungir Európusin þjóðarinnar, við erum með sterkara Ísland og, og við erum, með, við erum að fara að sjá svona hópa kannski sem er að snúast um einstök mál uh, sem er að spretta upp í, í þessum, þessum jáhreyfingum allavegna og, og líka í, í neyrheyfingunum og það er mjög spennandi og það vonandi færir okkur þá gæfi og kom okkur upp úr svona skotgröfum já og nei með og móti heimurinn er svartkvítur umræður sem þetta hefur verið í vegna sem hún þarf að fara að snúast um hagsmunni Íslands, raunverulega hagsmunni Íslands og, og, og gerast algjörlega algjörlega og þannig að ég Andrés, bara hlaka til þess tíma sem framöndan er í, í þessum. Við erum að renna út á tíma, auðvisingar þurfa að fara að koma á staðu, þakkum Katrínu, Kjallaði fyrir komin og, og Vitis og Andris þér fyrir að hérna, koma og aðstofa mig við hérna dagslokkeruna. Takk fyrir það. Þakkum Jóa Tæknumanni fyrir og takk fyrir hlustendu fyrir að hlusta. Takk. Takk Kjallaði fyrir.